Григорій Чайка. Сновидіння. Анатолій Георгійович Годик прийшов до мене в сон дуже впевнено і, поплескавши мене по плечу, зручно сів на кухонному столі. Привітався. Добрий день, Вікторе. Добрий день. Він ще ніколи не приходив до мене таким чином. І я злякався його, як лякаються тільки у вісні, з почуттям того, що все закінчиться добре. Але цей страх потрібно пережити, не прокидаючись, і розмову цю. Я не можу відновити зараз усього нашого діалогу і пригадав лише кілька реплік з нього. Першим говорив я. А література це більше, ніж свідоцтво про час, записи про те, як ми жили, будували, їли, писали книги. В літературі зберігається чимало речей вічних, і вона проростає крізь літа свідченням збережених людством краси, гордості, розуму та любові. Це має бути неодмінною умовою існування книги дотик до якомога більшої кількості людських доль, минулих і майбутніх. Я не маю права нівечити долі мертвих задля кількох живих. Справжня література не принижує беззахисних і воскрешає, а не вбиває чесних людей. Я висловлююся складно, але чого ви хочете від мене, Анатолію Георгійовичу? Важко з тобою справу мати. Ну, що ти стараєшся? Писати треба красиво, без перенапруги, щоб читачі, а до себе, до себе як писати? Що ж, з самим собою розмовляти потрібно, пошепки. Писати собі не треба, бо все написане на папері може потрапити ще перед багато очей. А кому потрібно таке? Ти запам'ятовуй, що я кажу, і не смійся. А я не сміюсь, Анатолію Георгійовичу. Запам'ятай, хлопче, що на світі живе багато людей, які мають право на щастя не менше за всіх покійників глобуса. Мені смішно, коли для звеличення мертвих ти зібрався обікрасти живих. А мені страшно, бо у вас навпаки. Для звеличення живих обкрадаєте загиблих Анатолію Георгійовичу. Загиблих не можна обікрасти або принизити. Ти ж сам писав про це? Можна. Останнім часом переконуюся, що можна. І в цю мить Анатолій Георгійович Годик зітхнув, затріпотів крилами, що виросли йому на спині, і відлетів. Напевно, я не можу докладно згадати цей сон через те, що, прокинувшись, усе думав, що врочить побачений у вісні крилатий постачальник. Ви не знаєте? Гості. Я з насолодою пив каву, роблячи маленькі ковтки з чашки, як уберіг для особливих нагод. Це неймовірно щасливий час, священна пора життя мого, як і життів кожного з нас пора думання, пора проєктування літака, розмітки траси нафтопроводу, чернеток ненаписаної повісті, розрахунку завтрашньої споруди. Кожен літак здіймається у повітря крізь прозорі кальки робочих креслень, а кожна книга проростає крізь аркуші щоденників та чернеток.